قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين Süleyman Hütü'de dedi ki, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın bakacağız. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون Bu mektubumu götür de kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz öteye çekil de ne neticeye varacaklarına bak. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم Mektubu alan Sebe Melikesi, ey ileri gelenler, doğrusu bana pek şerefli bir mektup bırakıldı dedi. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Şüphesiz ki o Süleyman'dandır ve gerçekten o Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle diye başlamaktadır. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين O mektupta bana baş kaldırmayın ve bana Müslüman kimseler olarak gelin diye yazıyor. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون Melike devamla dedi ki, ey ileri gelenler, bu işim hakkında bana fetva verin. Ben sizler yanımda şahit olmadıkça size danışmadan hiçbir iş hakkında kararımı katileştirici değilim. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين Onlar biz güç sahipleriyiz ve şiddetli savaş ehliyiz. Fakat emir senindir. Artık bak ne emredersin dediler. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Melike, şüphesiz hükümdarlar bir şehre girdikleri zaman orayı harap ederler ve halkının şerefli kimselerini zelil kılarlar. Evet, böyle yaparlar dedi. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون Doğrusu ben ise onlara bir hediye gönderen, önce iyilikle mukabele eden, daha sonra o elçilerin ne ile nasıl bir netice ile döneceğine bakan ve artık ona göre hareket edecek olan bir kimseyim. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون Nihayet elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki siz bana mal ile yardım mı edeceksiniz? Halbuki Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Ey elçi onlara dön. Eğer Müslüman kimseler olarak bana gelmezlerse artık şüphesiz öyle ordularla onlara geliriz ki onların buna karşı mukavemetleri yoktur.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 Ve hakikaten ben buna gerçekten gücü yeten ve bu hususta güvenilir biriyimdir dedi. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم Yanında kitaptan bir ilim bulunan zat, senin göz açıp kapaman esnasında henüz nazarın sana dönmeden önce ben onu sana getiririm dedi. Süleyman birden o tahtı yanına yerleşivermiş olarak görünce bu Rabbimin bir lütfudur. Ta ki şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor. Halbuki kim şükrederse o takdirde ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse artık şüphesiz ki Rabbim gani, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kerim çok cömert olandır dedi. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون Ve devamla dedi ki, onun tahtını kendisine tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanımaya muvaffak olacak mı? Yoksa doğruyu fark edemeyenlerden mi olacak? فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين Nihayet Melike gelince ona senin tahtın böyle miydi denildi. O da sanki bu odur. Zaten bize ondan tahtımın harika bir surette getirilişinden önce senin nübüvvetine dair bilgi verilmişti. Ve biz Müslüman kimseler olmuştuk dedi. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين Zaten onu Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler o zamana kadar Müslüman olmaktan alıkoymuştu. Çünkü o kafir bir kavimdendi. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين Ona köşke gir denildi. Bunun üzerine Melike onu görünce o köşkün altından su akıtılan ve üstü billurla kaplanan zeminini derin bir su zannetti ve eteğini inciklerinden açtı, yukarı çekti. Süleyman ona doğrusu bu billurdan yapılmış şeffaf bir köşktür dedi. Melike Rabbim gerçekten ben nefsime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون Muhammed andolsun ki Semut kavmine de Allah'a kulluk edin diye kendilerine nasihat etmesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de baktık ki onlar birbiriyle çekişen iki fırka olmuşlar. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون Salih, ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğü acele istiyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Olur ki size mağfiret olunur. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون Onlar senin ve beraberinde bulunanların yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. O takdir etmiştir. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون O şehirde ise dokuz kişi vardı ki yeryüzünde fesat çıkarıyorlardı. Islah etmiyorlardı. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون Bunlar aralarında Allah'a yemin ederek birbirlerine ona ve ailesine muhakkak bir gece baskın yapalım, onları öldürelim, sonra da onun velisine, ailesinin öldürülüşünde kesinlikle biz orada bulunmadık. Hem şüphesiz ki biz doğru söyleyen kimseleriz diyelim dediler. Onlar böyle bir hile ile tuzak kurdular. Halbuki biz de tuzaklarını neticesiz bırakmak ile onlar farkında olmadan hilelerini başlarına geçirmekle mukabele ettik. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين İşte bak tuzaklarının akıbeti nasıl oldu. Şüphesiz ki biz onları ve kavimlerini hep beraber helak ettik. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون İşte onların zulümleri yüzünden çökmüş ve harabeye dönmüş evleri. Şüphe yok ki bunda bilecek ve ibret alacak bir kavim için apaçık bir delil vardır. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O vakit kavmine şöyle demişti. Siz görüp durduğunuz halde hala bu çirkin işi mi yapıyorsunuz? أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır, siz cahillik eden bir kavimsiniz.